սահմանափակ ռեսուրսներով անսահմանափակ պահանջարկ բավարարելու արվեստն ու գիտելիքահենք տնտեսությունը ժամանակի հրամայականն է։ Վան Նովիկովի տնտեսանկյունն է եթերում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, մեր հերթական թողարկման անդրադառնալու ենք շրջափակման ընթացքում հրատապ անհրաժեշտություն դարձած ոլորտներից մեկին՝ այլընտրանքային մասնավորապես արևային էներգիայի օգտագործման հնարավորություններին եւ այս ընթացքում այդ ուղությամբ իրականացված աշխատանքներին, որոնց վերաբերյալ զրուցելու ենք Արցախում Շտիգեն ընկերության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի հետ, ով մեզ հետ զրույցում ներկայացրել է մինչ շրջափակումն ընկած ժամանակահատվածում ընկերության կողմից իրականացված արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման ծրագրին, շրջափակման ընթացքում իհայտ եկած խնդիրներին, ինչպես նաեւ Արցախում արևային ջրատաքացուցիչ քաղաքացուցիչների էլեկտրակայանների օգտագործման անհրաժեշտության այն փաստերին, որոնք արձանագրվել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման ընթացքում։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բնականաբար շրջափակման ընթացքում առավել կարևորություն հրատապ անհրաժեշտություն ձեռք բերեց այն ծրագիրը, որ Շտիգենը սկսել էր Արցախում։ Եթե չեմ սխալվում, այդ ծրագիրը կոչվում էր Արևածագ Արցախում, որն ընթացք էր ստացել պատերազմից անմիջապես հետո։ Արդեն շրջափակման ընթացքում դեկտեմբերի 12-ից սկսած անցած տարվա ինչ ընթացք ունեցավ, ինչ խնդիրների բախվեց ձեր կողմից նախաձ արտաձեռնված այդ ծրագիրը եւ այս ընթացքում ինչ հասցրեցիք անել Այդ ծրագրերից որոնք կարողացաք ավարտին հասցնել շրջափակման ընթացքում եղած հնարավորություններով, քանի տուն, ընտանիք, կրթամշակութային եւ այլ հաստատություններ ապահովեցին արևային ջրատակացուցիչներով։ Բարև ձեզ, նախ ասեմ, որ մինչև շրջափակումը, այսինքն 20 թվականից մինչև 22 թվականի դեկտեմբեր ամիսները հասցրել ենք Մի շարք ծրագրեր կյանքի կոչենք, հիմնականում Արևածագ Արցախում նախագծի շրջանակներում, բոլորը բարեգործական ծրագրեր են։ Մասնավորապես դրանցից ամենամեծը Հայ օգնության միության ֆինանսավորմամբ համատեղ ծրագիրն է, որի շրջանակում 101 ընտանիք Արցախում ստացել է արևային ջրատաքացուցիչ։ Նշեմ, որ բոլորը խոցելի խավի ներկայացուցիչներ են պատերազմի հաշմանդամների ընտանիք, զովասների ընտանիք եւ բազմազավակների ընտանիք։ Այդ ջրատաքացուցիչները հաշվարկվել են ըստ ընտանիքի անդամների քանակի եւ ըստ կարիքների։ Ինձ թվում է, որ այս շրջափակման պայմաններում իրենց արդյունքը ցույց են տվել մանավանդ գազի բացակայության պայմաններում, քանի որ մեծամասամբ ջուր տաքացնելու համար Արցախում օգտագործվում է գազը և գազի բացակայության պայմաններում արևի էներգիան օգտագործելը լավագույն տարբերակն է։ Այս ընթացքում հույժ կարևորություն ձեռք բերած այդ ձեր ծրագրին աջակցություն է ցուցաբերվել նաև Սփյուռքի կողմից։ Արդյոք տեղափոխման հնարավորություններ ունեցա՞ք և կարողացաք այդ աջակցությունը կյանքի կոչել արդեն տեղադրված ջրատաքացուցիչների տեսքով, թե խոչընդոտներ առաջացան և առայժմ ծրագիրը հնարավոր չէ այդ պատճառով կյանքի կոչել։ Բացի Հայ օգնության միության ծրագրից ունեինք արգենտինահայ բարերարի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր, որը ներառում էր 30 ընտանիք։ Այդ 30 ընտանիքից հասցրել ենք տեղադրում անենք 10 ընտանիքի հաջորդ խմբաքանակը հենց շրջափակման օրն էր հասել Գորիս եւ պարզվեց, որ ճանապարհը փակ է։ Այդպես էլ մինչեւ օրս այդ ջրատաքարացուցիչները գտնվում են քաղաք Գորիսում մեր պահեստում, ակնկալելով, որ ինչ որ տարբերակով կամ ճանապարհը գուցե բացվելուն պես այդ ապրանքները կտեղափոխվեն այստեղ։ Պարոն Խաչատրյան, շրջափակման ընթացքում մի շարք փաստեր արձանագրվեցին արևային ջրատաքացուցիչների, էլեկտրակայանների կարևորությունը ընդգծող եւ դրանք խիստ անհրաժեշտություն դարձնող։ Կխնդրենք ներկայացնել այն փաստերը, եզրակացությունները, եզրահանգումները, ոլորտները, որոնք այս ընթացքում ինքները ձեզ համար եւ տեսականորեն արձանագրել եք։ 20 թվականին հենց պատերազմը ավարտելուց հետո մենք առաջարկություն ենք ներկայացրել այն ժամանակվա պետնախարարին, ինչպես կարելի է անել, որպեսզի հասնել էներգետիկ անկախության, կոնկրետ այլընտրանքային էներգետիկայի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, մասնավորապես առաջարկել ենք արևային մեծ կայան կառուցել տարբեր տեղերում, Արցախի տարբեր հատվածներում, որտեղ արևային օրերի քանակը բավականին շատ է, որի արդյունքում կունենայինք արևից ստացված էլեկտրաէներգիա, որը որ կապահովեր եւ եթե դա իրագործվեր այն ժամանակ, ապա շրջափակման պայմաններում էլեկտրաէներգիայի սղության խնդիր չէինք ունենա այնքան, ինչքան որ ունենք հիմա։ Բայց ցավոք սրտի այդ ծրագիրը չի իրագործվել, դրա փոխարեն իրագործվել է ջրատաքացուցիչների սուբսիդավորման ծրագիրը, որը իր արդյունքները նույնպես տվել են, բայց այդ արդյունքները լոկալ են, այսինքն կոնկրետ այն ընտանիքները, որոնց համար որ տեղադրվել են այդ ջրատաքացուցիչները, իրենք այդ օգուտը զգացել են այս պայմաններում, բայց մենք ավելի շատ կողմնակից ենք, որպեսզի պետությունը այդ օգուտը զգա։ Պարոն Խաչատրյան, կխնդրեի ներկայացնել Արցախի հանրապետության էներգետիկայի մասին օրինագիծը, որն ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, ինչ հնարավորություններ է ընձեռել արևային էներգետիկայի օգտագործման զարգացման համար։ Խոսքը գնում է այս վերջին փոփոխության մասին, որ դրվածքային հզորությունը փոխել են, այսինքն Արևային էլեկտրակայան կառուցելու դեպքում ավելի մեծ հզորությամբ էլեկտրակայան կարելի է կառուցել հարկերից ազատված լինելու պայմանում։ Ինքը այնպես չի, որ 300 կՎտ, ասենք, հզորության դեպքում բոլորը տեղադրել են, օգտվել են այդ ծրագրից, հիմա էլ հզորությունը սարքել են 500, այսինքն նախադեպ պետք է լիներ, Չգիտեմ, ինքը դրական երևույթ է, բայց ինչ որ արդյունք չի տալու, ինձ թվում է։ Մի որոշում կա, որով ջրատակացուցիչ տեղադրելու դեպքում չգազաֆիկացված համայնքներում 50%-ը ֆինանսավորում է պետությունը, եթե դրա մասին է խոսքը, ինքը դրական երևույթ է, բայց ավելի էֆեկտիվ կլիներ ոչ միայն չգազաֆիկացված համայնքներում կիրառել, այլ ամբողջ Արցախի տարածքում, որովհետև խնդիրը ակտուալ է, մանավանդ գազի ընդհատումների պայմաններում ի տարբերություն չգազաֆիկացված կամ գազաֆիկացված համայնք, որտեղ երկուս տեղն էլ խնդիրը նույնն է, այսինքն գազ չկա, ջուր տաքացնելու հնարավորություն չկա գազով Բայց պետք է նշեմ, որ քաղաքներում հիմնականում ավելի ակտուալ է արևային ջրատաքացուցիչների սուբսիդավորումը, քանի որ այն համայնքներում, որտեղ որ գազ չկա, այսինքն չգազաֆիկացված են, այնտեղ մարդիկ ինչ որ տարբերակներ այսքան տարիների ընթացքում ջուր տաքացնելու համար ունեն, բայց քաղաքում դա մի քիչ ավելի դժվար է։ Այսինքն քաղաքում ավելի դժվար է փայտով ջուր տաքացնել, քան գյուղական համայնքներում։ Այդ պատճառով ես գտնում եմ, որ ծրագիրը շատ լավն է, բայց ավելի լավ կլիներ, որպեսզի ամբողջ Արցախը ընդգրկե։ Եվ կխնդրեինք նաև ներկայացնել ձեր տեսակետը էլեկտրակայանի հովհարային անջատումների, գազամատակարարման արգելափակման պայմաններում արևային էներգիայով աշխատող ջրատաքացուցիչները, էլեկտրակայանները որքանով կարող են թեթևացնել թե քաղաքացիների Արցախի բնակչության հոգսը։ Ինչ կարող են դրանք այդ պայմաններում տալ։ Եթե հաշվի առնենք, որ արևային ջրատաքացուցիչը տնտեսում է էլեկտրաէներգիա, այսինքն այն էլեկտրաէներգիան, որը որ պետք է շահառուն ծախսի ջուր տաքացնելու համար, այլևս չի ծախսում, այլ օգտվում է արևից։ Այս առումով ջրատաքացուցիչը տնտեսում է էլեկտրաէներգիա, բայց ֆոտովոլտային կայանը արտադրում է էլեկտրաէներգիա։ Ունենք տեղադրված ֆոտովոլտային կայան, տաս կՎտ դրվածքային հզորությամբ Արևիկ բժշկական կենտրոնի տանիքին ջրատաքացուցիչների հետ մեկտեղ, այսինքն այս ծրագրով դա կոնկրետ ռուսական հայ համայնքի հաջողությամբ իրագործված ծրագիր է, որի շրջանակներում Արևելաբժշկական կենտրոնը այլևս տաք ջուր ստանալու համար էլեկտրաէներգիա չի ծախսում և բացի դրանից էլ ամեն ժամ արտադրում է ցերեկային ժամերին արտադրում է 10 կՎտ հզորություն, որը մատակարարում է էլեկտրոցանց և դրա դիմաց ստանում է գումար։ Եվ վերջում ընդհանուր առմամբ կխնդրեինք ներկայացնել, թե շրջափակման հետևանքով ներկայում ինչ խնդիրների առջև է կանգնել Շտիգենը Արցախում իր գործունեությունը շարունակ շարունակելու ծրագրերը կյանքի կոչելու առումով ձեռնարկվում են քայլեր այդ խնդիրները լուծելու համար եւ ինչ հնարավորություններ կան դրանց լուծման առումով։ Իրականում շրջափակումը շատ մեծ խոչընդոտ է ստեղծել մեր արչեվ, որովհետև կառավարություն Բեռների տեղափոխման նախապատվությունը տալիս է հիմնականում բարենային ապրանքների, Մենք մի քանի անգամ դիմել ենք կառավարությանը չավարտված ծրագրերը ավարտին հասցնելու համար, մեր ապրանքները ներկրելու աջակցության համար։ Նոր ունենք պայմանավորվածություն պետնախարարի օգնականի խորհրդականի հետ բարեգործական ծրագրերի շրջանակում կիսատ մնացած ծրագրերը այդ ապրանքները տեղափոխելու հարցում մեզ պետք է աջակցեն։ Երևի թվով 20 ջրատաքացուցիչի մասին է խոսքը գնում, նոր պայմանավորվածություն ունենք AGBU-ի հետ, այսինքն դա նոր ծրագիր է, որը իր մեջ ներառում է ընդհանուր առմամբ 100 ջրատաքացուցիչ, երկու փուլով 50-50, կփորձենք այս տարբերակով առաջին փուլի գոնե մի մասը ապահովենք։ Շրջափակման պայմաններում ունենք ծրագիր, դա GG-ի համար տեղադրված 5 կՎտ դրվածքային հզորությամբ հիբրիդ կայանն է, որը իր մեջ պետք է ներառի եւ արևային վահանակներ, որոնք պետք է լիցքավորեն 5 կՎտ հզորության մարտկոցը եւ հոսանքի բացակայության պայմաններում այդ էլեկտրաէներգիան օգտագործվի։ Քանի որ չենք կարողացել ապահովենք ֆոտովոլտային կայանների տեղափոխումը, միայն հիբրիդ կայանն ենք տեղափոխել, տեղադրումը ավարտել ենք այդ հիբրիդ կայանի, այժմ հոսանքի առկայության պայմաններում հոսանքով լիցքավորվում է այդ համակարգը եւ հոսանքի բացակայության պայմաններում ամբողջ շենքը, այսինքն GG Office-ը հնարավորություն ունի աշխատել առանց դադարի։ Այս առումով ինքը շատ էֆեկտիվ է, քանի որ աշխատանքային ժամերի ընթացքում GG հոսանքները, թոփավարային անջատումները 3 անգամ են լինում, այսինքն օրվա ընթացքում 3 ժամ զրկված են լինում հոսանքի հնարավորությունից, բայց այս համակարգը ներդնելուն պես այդ խնդիրը վերացել է, այսինքն իրենք լիարժեք կարողանում են իրենց 12 ժամը աշխատեն։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր հերթական զրուցակիցներ, Արցախում արևային ջրատակացուցիչների տեղադրման ծրագիրն իրականացնող Շտիգեն ընկերության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը ավարտին մտեցավ տնտեսանկյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վաննովիկովը։ Կհանդիպենք։